Bona nit i benvinguts a Noctilien. Al programa d'avui tractarem dos temes d'actualitat. Per una banda, la nostra col·laboradora, Lucía Márquez, entrevistarà el director de la segona edició del festival de mig metratge La Cabina per contar-nos com està anant, ja que es va estrenar el passat 9 de desembre. Per altra banda, tractarem d'un tema que està en boca de tots, la vaga de fam de l'activista saharaui Aminatu Aidur, ha portat a la diplomàcia espanyola al límit. Aquest conflicte ha anat convertint-se en una qüestió d'estat. A més, completarem el programa amb el, amb el cantant Toni de l'Hostal i el grup Mi Sostingut, a la secció 110 decibels de la mà de Marta Ramon. Aquests dos grups valencians ens faran passar una bona estona amb la seva música en directe. Hacia adelante, hacia adelante, que vamos hacia adelante. Bé, comencemos amb Noctilien i com, havien, com us eh, la sección principal portem el, el, el festival de migmetratges, La Cabina, que se está realizando a día de hoy al Movim, no, Lucía? Sí, tenemos esta tarde a Carlos Madrid, el director del segundo festival de mediometrajes, eh, que se celebra del 9 al 13 de diciembre aquí en Valencia. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, Hola, Carlos. en primer lugar, ¿nos puedes comentar un poco qué es para ti un mediometraje? ¿Cómo lo mm. definirías? Sí, bueno, para mí y creo que para mm, bastantes estándares del cine es una película que dura de 30 a 60 minutos. Hay varias escuelas, hay quien dice que hay que son solo cortos y largos, de 0 a 60 un corto y a partir de 60 un largo, y hay otras que, que los clasifican de 0 a 30 corto, de 30 a 60 mediometraje y de a partir de 60 largo. Mm, lo importante no es esto, sino que, muchas películas de 30 a 60 minutos no tienen salida comercial o, en televisiones o en festivales y, esa es nuestra apuesta, el, que esas películas puedan exhibirse. ¿Y por qué crees que estos mediometrajes tienen menos salida comercial o un público más reducido que los largometrajes habituales? Mm, <laughs> no tengo ni la menor idea, <laughs> pero a lo mejor eh, creo que es algo más de costumbre, de tradición, quiero decir. Eh, las películas, alguien que paga una entrada de cine con el precio habitual eh, quiere mm, algo que dure hora y media o más. Eh, a lo mejor si no se sentiría un poco defraudado. Y cuando hay festivales y vemos ciclos, o sobre todo, ya digo, festivales suelen ser más de cortometrajes. No sé por qué no hay tanta salida. En, en España a lo mejor es porque no, se ha dedicado tanto a esto y no, hay, tanta calidad en general. Empieza a haber más, ¿eh? pero no hay tanta calidad en general. Por, eso a lo mejor en nuestro país no se ha dedicado tanto a, los mediometrajes el, público. Porque además en los últimos años hemos visto como una explosión del cortometraje, en todas partes había festivales de cortometrajes y realmente yo es la primera vez que voy a hablar de mediometraje. ¿De dónde surgió la idea de crear un festival específico para esto? Sí, de hecho no hay ni un pueblo ni un barrio sin festival de cortometraje, ¿verdad? sí, sí, sí. Además, algunos horribles, horribles, <laughs> pero tienen. Hay de todo, pero bueno, la intención es lo que cuenta. ¿De dónde surge? Eh, bueno, yo tenía de hecho que mover un, cortometraje de un amigo que me, que me, pasó para que movieran. Él vivía en Madrid y me dijo que, que lo moviera por festivales de cortometrajes de, Valencia. Eh, vi que duraba pues entre 25 y 30, no sé, casi 30 minutos. Eh, se acercaba casi a la duración de un mediometraje. Entonces pensé que si fuera un mediometraje, mm, vamos, ¿dónde podría, me pregunté, ¿dónde podría eh, exhibirlo? ¿Existían festivales de mediometrajes, algún sitio donde se pudiera proyectar? Empecé a investigar un poco y a rascar un poco entre la red y, lo, que me iban, eh, lo que me iba informando y no existía en España ninguno de estas características, así que pensamos, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Y por qué crees que empuja a un realizador a, a crear un mediometraje que sabe que tiene muchas menos salidas? o que es un mm. género mucho más sobre todo el amor al arte. Eh, y sobre todo no estar pensando en si su película va a tener, va a tener o no eh, beneficio en taquilla, porque no va a haber ninguna taquilla donde, <laughs> donde, vaya, donde vaya a ponerlo. Em, me gustan mucho más estas películas que no piensan en eso, porque son realizadores que hacen películas con libertad. Con, hay, en algunos hay productoras detrás, en otros no, pero no están pensando en qué beneficio van a tener, sino en, llevar a cabo una idea y en llevarla en la duración que haga falta, no pensando si, si van a tener un premio, si van a tener beneficio van a dejar de, tenerlo. Y ahora que has hablado sobre las productoras que tienen detrás los que realizan estas películas, sabiendo que no va a haber, digamos, una distribución en taquilla, lo tienen difíciles los realizadores para sí, encontrar. Muchas veces hay, tienen que recurrir a patrocinios privados. De hecho, el mediometraje que inauguró el festival tenía patrocinios de algunas marcas. Eh, salían un par de coches en el en la película, entonces eh, de, Mercedes se hablaba y se hablaba bien, con lo cual. Eh, pero bueno, mm, a veces es eso, es dinero tirado a la basura en el buen sentido, dicho con cariño, porque se deja una obra detrás. Y a veces sí que es verdad que en, Francia y en Alemania, eh, em, mediante el canal Arte, que, da, salida o patrocina este tipo de cosas, o los canales em, estatales, como el caso del canal, el segundo canal de Francia, el estatal, sí que tiene más sí que tiene esa distribución en televisión, con lo cual sí que por lo menos ven, recompensado el esfuerzo y el gasto y, sí que les, les viene de vuelta un poco el dinero. ¿Y qué criterios seguís a la hora de seleccionar unas obras u otras para mm, el festival? Sobre todo la calidad. Eh, eh, han venido este año 75 mediometrajes y hemos seleccionado 12. Eh, varias personas del aula de cine de la Universidad de Valencia se encargan, son en la comisión de, de selección y se encargan sobre todo por los criterios de calidad, no, no tanto de, comercialidad o de, o de, ya digo, hay películas más entretenidas y menos, también cuenta el entretenimiento, obviamente, no vamos, tampoco queremos <laughs> aburrir al espectador, pero sobre todo es la calidad de la narrativa, de la, eh, de la interpretación, de la fotografía, la calidad técnica y la calidad sobre todo de narrativa audiovisual. ¿Y qué tipo de público intentáis atraer? ¿Cuál es vuestro...? Mm, la verdad es que cualquiera. Eh, lo habíamos pensado muchas veces, porque si sí, universitarios y menos, lo que pasa es que la verdad es que estoy muy contento de decir esto. Hay mediometrajes para todos los gustos en este festival y si echas un vistazo al programa verás que hay mediometrajes. Hay uno de acción, hay varios dramas, uno de ellos un drama medieval histórico, hay un mediometraje mudo, hay, hay comedias, hay una comedia de parejas, de situación, hay una película fantástica. Eh, entonces hay tanta, tantos géneros que, este año podemos decir que va para todos los públicos. Nos hemos centrado, hemos hecho, vamos, comunicación para muchos públicos porque pensamos que, que cualquier edad, tengas la edad que tengas y, el, la, ocupación o las inquietudes que tengas, en, este, en esta ocasión hay un mediometraje que, que te va a gustar. ¿Y qué diferencias has visto entre esta segunda edición y la primera? Pues muchas. <laughs> La verdad es que nos hemos dado cuenta de, pues de errores cometidos. Estamos mm, Comentaremos otros este año, <laughs> <laughs> pero no los mismos que la primera edición. Eh, bueno, hemos aumentado el número de, películas. El año pasado eran 8, este año son 12. El personal ha aumentado. Ahora vamos, hay casi el doble de personas trabajando para el festival y además estoy muy contento con, toda la gente que está trabajando. Eh, em, ha ganado en vistosidad, sobre todo nos hemos metido en estas redes sociales que están tan, tan de moda, Facebook, MySpace, em, Twitter, estamos en todas ellas porque creemos que, cualquier canal es bueno y y creo que hay suficiente público que usa estas redes y que puede ponerse en contacto con nosotros a partir de, de estas. ¿Y qué tal ha ido el estreno? ¿Qué tal la verdad es que muy bien, estamos muy contentos. Eh, funcionan mejor los pases de las 8 de la tarde o de las 6, que son más cuando la gente ya ha salido del trabajo, obviamente, eh, pero muy bien. Sobre todo la película Vinta y la gran idea de Javier Fesser, que es un mediometraje de, de media hora, que estuvo nominado al Oscar, ha traído más, más al público. Em, y la inauguración que, que, tuvimos con el mediometraje La Curva, <clears throat> que vino, perdón, el director alemán de Felix Fuchsteiner, que es el director del mediometraje inaugural, vino a presentarlo e hicimos un, después un pequeño coloquio, un cineforum con él. Estuvo muy interesante, aportó muchas cosas, fue además un tío muy majo. Y, nada, eh, estoy muy contento de cómo fue la inauguración y, y en general de cómo está yendo el festival, la verdad es que sí. ¿Y habéis recibido apoyo desde las instituciones o es...? Sí, bueno, de una, <laughs> en, singular. la <laughs> eh, aula de cine de la Universidad de Valencia es la que pone pues parte de la, la, cuestión económica <laughs> es la que pone parte y además, sobre todo, y, creo que esto es más importante, la que pone no solo la cara en cuanto a la organización, sino el personal. Hay cuatro personas de la, aula de cine que están muchísimo más implicadas este año eh, que están aportando mucho tanto en, la asistencia técnica, en, la selección de mediometrajes, en la, hay una persona de la obra de cine que forma parte del, jurado este año, Pablo de Felipe, y, la verdad es que estoy encantado con este, este apoyo institucional. Por otro lado, tenemos nuestro primer patrocinador privado, es otra radio, <laughs> es Radio Gladys Palmera, es una radio de, Barcelona. Eh, y bueno, intentamos combinar esto, el, apoyo tanto el apoyo de instituciones públicas como el de privadas. Creo que es un buen equilibrio y que, es de recibo tener, tener por, ambos lados. Y bueno, ya por último, en el festival incluís un metraje que es La Caza de Gollum, que está basado en una en un relato de Tolkien. Los fans de Los Señores de los Anillos, que están acostumbrados a, grandes superproducciones, ¿qué diferencias van a ver con este mediometraje? Sorprendentemente pocas. Porque mm, pese a ser un, esta película, este mediometraje de 40 minutos estaba, es, se inscribe en el género de las, lo que se ha llamado ahora fan films, películas hechas por y para fans. Eh, y creíamos que al ser una película hecha por fans eh, estaría hecha con cuatro duros y con cuatro medios. Y sorprendentemente la hemos visto y no tiene nada que envidiar a una gran sobreproducción. Obviamente El Señor de los Anillos de, vamos, <laughs> de Peter Jackson creo que es, tiene muchos efectos y muchos, muchísimos más extras. Obviamente no podemos decir que se puedan comparar, pero es una... La caza de Gollum es, una, es un mediometraje de muy buena factura técnica, de interpretación y de narrativa sobre todo es, son gente que sabe lo que hace, no, es, no son cuatro aficionados, la verdad es que son gente con, mucho conocimiento de cine, de música, de, de narrativa audiovisual, de interpretación, con lo cual podemos decir con todas las de la ley que es un producto muy profesional y qué, espera, qué debe esperar alguien que se acerca por primera vez a este festival? Pues, eh, a ver, esto simplemente es un festival de cine. Simplemente, eh, mm, pero bueno, mm, se, tiene que esperar, por lo que, en mi opinión, ver películas de calidad, eh, mediometrajes, mm, bueno, simplemente películas de 40 minutos, pero de, con, con unos lenguajes muy originales, para mí de vanguardia. Eh, de géneros, ya digo, muy distintos y para todos los públicos y creo que películas muy atractivas. Muy bien, bueno, pues nada, ya está. Muchas gracias, Carlos, por venir esta tarde. Y mm, bueno, eh, Carlos, yo volia donar-te l'enhorabona también y, y, y comentar que, bueno, has dicho que simplemente es un festival de cine, pero que realmente... eh, mm, heu, heu ficat a València, podem dir, en el, en el Centre Cultural d'Espanya, no? perquè el primer i únic, i, i únic per ara mm. mig metratge, per tant, està bé, pues, tindré que la, la nostra ciutat estiga, o sea, siga puntera en algo que no ve a ser. Sí, la veritat és que bueno, eh, cre, creiem que València necessita de aquest tipus d'iniciatives culturals, creiem que n'hi ha la gent adequada per a dur-les dur, a terme i creiem que hi ha el públic, només n'hi ha que, que posar-se. Eh, moltes vegades pot, pot semblar que les, que les institucions no ens no ens acollissin bé o que n'hi ha moltes barreres. Sí que les hi ha i, i no, no sempre són... Però he de dir que en quant al Movim, en quant al, a aquest museu, ens ha obert els braços de, des del principi que sap por que se li té a les institucions, almenys en el Movim, mm, no s'ha de tindre, perquè són gent que, que tra tracta, tracta els demés de tu a tu. Pues res, desitgem no? que, sí, mucha suerte <laughs> y... que continua fent-se i poder entrevistar-te en la tercera mm. i quarta edició. Quan vulgueu. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bé, Toni, eh, com podem sentir, eh, els ingredients de la paella te'ls saps molt bé, però a tu t'hi és bona la paella? Doncs pues no n'ha feta mai cap, però a mon pare sí que li és bona. <laughs> I a ma abuela també, a ma abuela la feia ahir en un foguer gitano i la feia superbona, el que passa que un dia es va cansar i va tirar el foguer gitano, i va tirar el foguer gitano a la basura, i dic, che, però abuela, <laughs> lo, guai guai que estava això, ara, per fer paelles ahir, que per cert, en la Ribera les fem, en, tu les fas? En, en pilotes també, eh? Clar, clar, clar és que la Ribera i en l'Horta... Sí, sí, sí, però la, és que la recepta canònica de Sueca crec que no en té. pollastre, conill, tot ahí. En el cull de crespins com la feu? De puta mare. Bueno, però que té caragols? Mm, A voltes. Sols els dies de, quan hi ha més ahí, I po i bonança. pollastre i conill? o- Pollastre, o, conill, fesols i bajoqueta. Ah, I i pilotetes no, veritat. Eh? Pilotetes, no. Mm, és que... Doncs, L'autèntica. L'autèntica, <laughs> clar, cada un. Serà per paelles. Bé, no parem de paella perquè Toni avui no ha dinat no? Hòstia, sí, tia. Puta, eh? caguen la puta. No es pot dir caguen la puta. Sí, clar que sí. Doncs <laughs> pues bueno, ja ho ha dit. <laughs> Bé, com podem veure, avui vens molt guapat, molt... <laughs> Sí, ho estic sembrat, però no duc bigot a sol, es duc patilles, perquè és que la cançó és només pas que duem bigot, com, com Rita Barberà i d'això. Bé, Ja era les de dir la cabina com es riuen males putes doncs, eh, a banda de ser guapot, tu eres un tio molt romàntic. I este, este programa no el sentirà ixe, el rector, com li diuen, Tomàs? Sí, el senyor Tomàs. A ah, millor, però no passa res, no? Ostres, okay. jo què sé, vos si veig vos tanca la paret. O... No, home, no. Ah, bueno, Estem... va. Que mm. digues que sóc romàntic, sí, tu, claro. Sí, és un tio molt romàntic. De, dels que ja no queden, no? Clar, Perquè sí, sí, quan cantes Uau, o demostres, eh, per exemple, en coses com l'olor de la baixa, claro. tu sents cantar l'olor de la baixa i dius Toni Devestar és un tio molt romàntic. Però aquesta cançó no és meua. <laughs> Però la cantes tu. Bueno, sí, la versionar algunes vegades, però jo què sé, eh? és igual. <laughs> Bueno, sí. I podries donar alguns consells per enamorar en la música? per enamorar en la música, tu li dius a una xicona, eh, xicona, vaig a fer-te una cançó i ja ho tens tot. Eh? Ja no fa falta <laughs> res més. Per exemple, quina cançó li dedicaries a Rita? A Rita, la, la de Lovely Rita dels Beatles, sí. del Sgt. Peppers. La flirrita a mi també... Mira, mira, mira. I això l'hem de mencionar que te dia, tia Rita Barbera. I Toni, tu eres molt moderno. Tens una pàgina web, un sí. blog, un canal a YouTube, sí. eh, un programa a Telesueca Muy i bien. col·labores amb Radio Godella i has creat una wiki. Ostres, com ho saps tot? Perquè està a Google. Ah. El eh, soy yo poseído ni de los taxis ahí. Ah. I... <laughs> Què passa aquí? T'has confabulat per a crear un imperi mediàtic al País Valencià o què és això? Ja, lo que no tinc encara és Facebook. Por la tardes? Ah, sí, que tens tardes? Sí, però el grup de Mirabors no sé qui me l'ha fet, me l'ha fet una tia i té pinta d'estar bona. Però... però <laughs> no sé, no sé qui és. I ei, n'hi han d'haver 200 i, i pico gilipolles. <laughs> Perfecte. Pues sí, un imperi, sí, jo vull dominar el món. Començant per València no està mal. Home, com Faena tens. Alcúdia. Quants què? Faena tens en València. Ah, ja, ja. Sí, no, <laughs> hòstia. eh, pots contar-nos qui és Maemewa, quan sorgís si tot això? Ai, doncs pues Maemewa és un programa de, de ristra que fem en Telesueca i no sé, això va eixir un poquet com, pues, com de, per casualitat perquè és la gent que m'ajunta jo per sueca que estan ahí, que, a banda que són tots fogolitris perquè ja sabeu que en sueca, a l'entrada de sueca tots són clots i carrilaes i un poc més avant tots són putes i prenyaes però bueno, això tampoc ve el cas pues res, mos ajuntarem ahí, mos donaran l'oportunitat de fer un programa de risa tipo Monty Python en, en, en la tele de Sueca i mira, com no ni mos anaren a pagar ni res, pues ahí estem. Lo mal és que ara el tenim així molt desconnectat i no en fem quasi mai, però bueno, estem rodant ja el, eh, el pròxim programa que s'emetrà, si no passa res, doncs per callar l'estiu, lo menos, o així. Les tertúlies de Cafuster. Bon dia de vespre. Benvinguts a la nova temporada de les tertúlies de Capustet, que sóc jo. Avui contem per començar esta nova temporada en un dels personatges clau i decisius en este panorama polític que se mos assoma en guany en l'horizonte, en guany que es complixen 300 anys de, de la batalla de, de Vietnam Entonces tenim avui així nosaltres el fabulós personatge més famós de, de la Safor després d'Auses Marc i de Jonos Martorell. Esta és ell, Mr. Kawata, del grau de Gandia. Bon dia de vesprà, senyor bon, Kawata. Bon dia de vesprà, senyor, senyor Fuster. I quina relació tens tu amb Joan Fuster? Home, pues, eh, cap, perquè quan es va morir jo era molt xicoteta jo me'n recordo que anava a escola i, i es va morir, van dir, s'ha mort Joan Fustera perquè quan jo anava a escola es van morir tots, es va morir Fuster, es va morir <laughs> Estellers, que d'Estellers sí que me'n recordo que feren mal, que mos feren ahir, triu un poemeta i, i dibuixeu-lo, i els més calents de la classe agarraren un d'aixòs típic de la tia que té un orgasme, i, <laughs> i és una que estava banyant-se i, i arribar a l'orgasme, això crec que era en, en, en sexto o, o en sèptim o així, no sé, però de Fuster no me'n recordo, es va morir ja. D'Ovidi sí, bueno, es va morir quan jo estava en l'institut no, però estic preguntant perquè tu el parodies a, a Telesueca. Al... No, cuidao, jo no el parodi. i és ell mateix aqueix. <laughs> Bé. Claro, ai, ai. des de, des de <laughs> Ultratumba. Cal, cal diferenciar. Home, és que... <laughs> I estàs tenint molt d'èxit amb la Valenciano Ciclopèdia o què? Bueno, només n'hi han apuntats entrades a veure, artículs crec que estaran ara pel 500 o alguna cosa així, que quan apleguem l'article número 600 canviarem el logo i en comptes de la 4 barra ficarem un, un, un 600, un CR, <laughs> per commemorar la vinentesa. Però jo què sé, ahir només apunten que desficaciats. Tu estàs apuntat? Doncs pues no, bueno, és que no, no sé si que t'apuntes o que no, perquè també te pegaria. Ara és mà, <laughs> això. Eh, bé, com has dit, esta nit tens una cita molt interessant a Carrevolta Volta i és el PICAM i estaràs en companyia de mi sostingut. Josep i Martín, benvinguts al Noctilient. Hola. Hola. Arrima't <laughs> al micròfon. Yeah. No fa falta, que ho tinguem controlat. Ah, sí? controlat. Yeah. Com heu acabat tocant al mateix escenari que Toni de l'Estal? Pues no sé, són coses de, del destí. Eh? <laughs> Josep, que té molt males companyies. Sí, Ens van sí, conèixer sí. en el quart oscuro. jo <laughs> no preguntem d'on, no? I sou un grup, no? O no? Home. Home, siguem sí. dos cantautors sense grup que ens hem juntat perquè no tenien grup, bàsicament. I des de quan esteu junts? Com sona això? <laughs> pues farà, fem ja tres mesos, no? Això, quatre. Tres mesos. Ah, que fill de puta. Pues este tu saps que tenia grup antes, que quan s'enteren de, que, de que té un nou aire... A volar, ara. Tu dirà, Anguileta i, i el rentella. Eh, però ja no volem vindre a tocar i tot està... tocar. això és de veres. Pots tocar-los. Ho, ho, he intentat, ho he intentat, eh? Sí, sí, sí. sí, sí, però no sí, s és Però tu eres de Puebla Larga, també? No es nota. <laughs> Sí, soy de Puebla Larga. Ah, muy bien. Bueno, no te interrumpo más. Oh. Eh, eh, Deixa-ho, oh, vaig a l'entrevista, ja que està. Pregunta, pregunta, Marta Ramon. Eh, el nom de mi sostingut, eh, d'on ve? Pues no se sap... No, no, no, no, música, no? Ah, ja, ja, ja, ja, Pues mi sostingut és el mateix que fa, natural, i és una forma de dir que pues, quan sents música et fiques allà a flotar, com si t'hagués fumat un porro i tal. Sí, home, no m'hi sostingut. No m'hi és eh? difícil de trobar. Claro. Eh? Una partitura. Ahí está, eh, crec... Això és la, la, la, la, la, la, la, la, sèrie. Crec que la maqueta, que es diu Malaltia de Transmissió Musical, no? Bueno, aquesta és una, la primera. És que, és que en té diverses. Eh, no, esta no és la de Sona Nou, la del concurs. Sí, sí va bé o què? Vau quedar segons o com va estar? No, vam, us van quedar en, en preliminars, ah. que són com si foren els octaus, igual que Espanya. <laughs> Sempre ens quedem en preliminars. Però bueno, va, ah. va estar bé, bueno, vam anar i va passar el rato. I on podem trobar-la? La podem comprar o, o què? Pues en, en un blog molt bonic que es diu Atamare va que fumes. Ah, ta mare va que, que fumes. <laughs> pues ahí trobareu una... una secció... <laughs> fixa de la sintonia. Eh? I aquest que és tot una mariconà, només que parla que de donar-se pel cul. I, este home... Això és art, tio, això és poesia. La puta, la pobla llarga, tio, que bona va dir. Heu passat a Sueca, ja. Però això, hi ha una, una secció que fiquem mi sostingut. Ja tens ahí, tens totes les cançons i totes les maquetes i totes les lletres i el que vulguis. Molt bé, i també aneu a carrer Volta, no? Eh, feu propaganda? Va? La gent vaig a nit. És que és insostenible és que sonos en directe, no? O què? <laughs> però, es penja està... Algun d'així m'ho pengem. Ah, ah vale, vale. Doncs pues, d'ací una hora tots a carrer volta, xe. Sí, una hora, però espera't, i si ho pengen a la mateixa hora que és carrer Volta, digues, pues l'hora exacta. <laughs> ara a carrer Volta. No, ara no, I si de casa... A les 9, a les 10 i media. A les 10, ah, no, a les 9 el sopar, no? a les 10 però el sopar és però sopar per un altre. Ah, sí, a les 10 i mitja que vinguin ells. A les 10 i mitja el concert. Perfecte. Molt bé, eh, veig que heu portat instruments, no? Que aneu a tocar o què? Podem o no, que ens podien, ens podien tocar un poquet, no? Va. Si s'animen... Va. Vale, però que vos toquem. <laughs> Sí. vos toquem tots junts falta. i a la volta. Però espai que te'l tocarà amb mi sostenido. <laughs> Va, toca-te, puc triar jo? Ja teniu triat la cançó. tu tri... no, tries tu, home. Ostres, pues jo què sé. Que me la sàpiga jo. Que te la sàpigues tu, home, pues jo te diria... A a mi m'agrada molt la de Els deshumanitzats, però també m'agrada la de l'obra, o... Home, podeu tocar sí. una o dos, tampoc anem a ser toca, així toca un borrater, no? Toca, toca o algo. <laughs> Què vaig sorgint? Va, mira. No sé, ho un Deshumanitzat, ja. Deshumanitzat. Està guai. Tu no has d'agarrar guitarró ni res. Sí, però deixar el cotxe perquè em venia així una pitant. Dius, pa què? Si està la teua. un <laughs> Deshumanitzats? Ja. Tu mateix, tira es diu, esta cançó es diu Desmanejats. Mira. <laughs> es podràs trobar darrere els valencianes a les 5 del matí. Ens podràs trobar a la cua del carrer amb un pack de 6 cerveses i ulls de no haver dormit. Fins la cosa més cínica resulta trivial els ulls de la deshumanització. Som els deshumanitzats, som els deshumanitzats, som els deshumanitzats, ens podràs trobar al supermercat. Uh! carrer contant històries a una vella dona vella amb els mitjons trencats que no s'ha maquillat bé. Fins la cosa més cínica resulta trivial als ulls de la deshumanització. Som els deshumanitzats, som els deshumanitzats, som els deshumanitzats, ens podràs trobar als pitjors bars. Oh! està bé o està mal. Que no parles del futur, no parles de la integritat. Deixa'm arrossegar-me per la meua línia al temps. Deixa'm arribar cansat i podrit al meu final. Fins la cosa més cínica resulta trivial els ulls de la deshumanització. Som els deshumanitzats, som els deshumanitzats, som els deshumanitzats, es podràs trobar al cementeri local. vosaltres l'opcionista. Molt bé, i tu, Toni, que vas a fer-nos una cançoneta o què? Jo que sé, ah, si me deixeu, sí. Va, tira-li. No, Pua no, de Mariquites. <laughs> quina, quina faig? Quina voleu? Demana tu. A mi m'agrada de guapot, però... Doncs pues vinga. No t'es morga, ahir? Eh? T'es morga, tu? Murga? Pepe, pepe. portare stracce. La paciència és una virtut, quan veus que el temps donarà el seu fruit i per ser-te sincer pareixes Joan Fuster! Uh! Ui, estàs molt guapot vapor en el teu bigot i en el teu bigotot. Gira tu quin bigot, no guanya ni el Carod Rovira. Les subvencions ja es compten per millor que ja se sap que en diners torrons, en accions i capital pobre Valencia! París, la peça guitarra. No? Moltes gràcies, Toni. Che, quina llàstima, ah, que ja s'acabi. Ah, pues si, si voleu tornar la setmana <laughs> que Aquí ja sabem on està. Res, podeu tornar quan vulgueu, vale. tots tres. I res, Pablo, fins ací 110 decibels. Ui. Pues sí, continuem eh, amb el programa i amb l'agenda de la setmana. Bé, continuem a la última part del programa amb Maria Bonillo, que es porta a l'agenda d'aquesta setmana. Hola, Maria. Hola, bona nit, Pau. Com estem? Bé, així estem, a portar-vos alguna cosa que fer, no? Claro, alguna coseta tenia per així. Perquè la gent no s'avorrisca. Clar, és que eh, per què estem nosaltres així, per això. I va més. Eh, tot el que se puga fer se farà. No, no, no prometem més, ni menys. Molt bé. Bueno, pues com ha dit abans, bueno, la meva companya Lucía ha fet l'entrevista a Carlos Madrid de la cabina i en la secció de l'agenda presentem el segon Festival Internacional de Migmetratges, pel·lícules d'entre 30 i 60 minuts. Eh, el festival tindrà lloc al Movim del 9 al 13 de desembre i en total hi haurà molts films de set nacionalitats diferents, en total. I és el... Podríem destacar que d'aquest festival és l'únic de les seves característiques a tota Europa, per Innovador. Què te pareix? Puntero. Bonico, és bonico. Fica València en el ull del món cultural. El ojo. Ja era hora, ja era hora. Exacte. Bueno, le, cal dir també que les projeccions es faran a partir de les 4, hi haurà tres passes, a les 4, a les 6 i a les 8. Molt bé. Així que us convidem a tots a acudir al Movim. Perfecte. Una altra proposta, des de Ciutat Noctivianes, Espacio Inestable. Eh, durant aquest cap de setmana eh, es fa la jornada, les jornades de portes obertes i es representarà La Perrera, una obra, eh, podríem dir, no, no usual. No, no convencional, no? No, no, no gens convencional, diria jo. Gens. Però per públics? Mm, bueno. Jo diria que <laughs> majors d'edat... en no, amunt. Exacte, de 18 en amunt. I això i es farà al carrer Sanchis Bergón, número 5, és on es troba Espai Inestable, a partir de les 8. Perfecte. I al Centre Cultural Octubre, del qual anem al final a demanar-li que ens pague publicitat, perquè vamos, totes les setmanes tenim algo cosa d'ells. Sí, anem a passar no la factureta. Mal, no estaria mal, mm, que es patrocinen poquet, home. Acció Cultural té... Diners? Jo, jo crec que té massa. Té un poquet, ahí, no. perretes. Mm, bueno, <laughs> pues a octubre, el diumenge... Que no diguin que, esti... que, no diguin que estiguin malgastades, eh? No, no, no, això mai, mai, mai de la vida. Però estaria bé que gastaren també en promocionar o sigui, a, a la joventut. A Noctilien, que som joves i tenim més nostres gastos també i no viene mal. I a mos costa, eh, a plegar a final de mes. Pues sí, massa. Doncs bé, a octubre eh, tenim els diumenges de llars, a partir de les 7. I cal dir també que el dimarts 15 de desembre comencen les ter la tercera, terceres? les terceres jornades de territori valencià i canvi climàtic. Interessants. Interessantíssims, diria jo perquè el canvi climàtic és un problema molt greu. Que molta gent no es pren en No, no, és que està així en negacionistes que diuen, ah, no, no existe el canvi climàtic. Això és un cicle normal i corrent. Sí, sí, sí. Vale, ja, ja, ja vos ho diré jo quan l'au ja vos aplega el coll. Vale, <laughs> ja, ja parlarem, ja. Parlarem, ja. anem a donar el punt musical del cap de setmana. El punt fort. Al Teatre Olímpia... <laughs> I fins a febrer tenim el, la representació del musical Fiebre del Sábado Noche. Ja ha començat ja fa poc, fa un parell de setmanes, crec, i estarà fins a gener. Jo crec que des de Noctilient, vale, que és un programa molt cultureta, molt guai, però els musicals... Però un, molt... un dels clàssics. Dels Exacte, clàssics. Els musicals molt... I des d'ací vull fer una reivindicació a que la gent, per favor, vaig als musicals, perquè vaig al teatre. Hi ha gent que viu al teatre. Al teatre me pareix perfecte, però a musicals en concret. Encara més. Perquè hi ha gent que viu d'això i per culpa de la gent moderneta esta agafa pasta d'avui en dia, pues ara, musical no, i això és molt cutre, això és molt cutre, pues no. està passant de moda. Claro, claro, pues no, no, no, res d'això. Res d'això. Viva los musicales. S'ha d'incentivar també, eh? Exacte. I per a finalitzar, des de Noctilina a mi m'agradaria fer un cridament perquè són els últims dies de l'exposició de Kaoru Katayama. Una, Kaoru Katayama. Una japonesa, però que resideix a Espanya, i la qual ha fet un vídeo performance que es diu Te quiero mucho, en la qual es parla de la dificultat de la comunicació i la inestabilitat emocional i no sé què més dir-vos, jo crec que simplement per fer de ser japonesa jo ja aniria. Per cert, està en la galeria Tomàs Marc. Perfecte. Vale, xiquets? Ah, i, i bueno, ja, este ja m'agradaria a mi com a broche personal. Broche com es diu en valencià. No, no ho sé, sabem, però no bueno. sabem. El buscarem. Com a, el eh, programa... com a <clears throat> personal. Vull fer també un cridament perquè, senyores i senyors, el ah. Nadal està així. Atenció. El Nadal està així. I crec que no hi ha millor forma de passar el cap de setmana que anar a veure Belems. Són... Quants n'hi ha per tota València? Buf. Buf. Jo vos podria recomanar el de la catedral, perquè m'ha que és bonico el de la catedral, que enguany s'han gastat una pasta allí. Però bonico és. Bonico. El de la catedral. El de, el de l'estació de Renfe també. Ah, no, que enguany estan d'obres, i ja no estan enguany. No. Bueno, però n'hi ha. Però n'hi ha. Tu te vas, és millor que fa. Jo la per València i te pots sorprendre de la de, quantitat d'estil i de... Bueno, i no, ah, vo voldria recomanar un en concret, el Belém Roca, del barri Roca de Meliana, que sempre s'endú un premi tots els anys i és una passa. I des de l'autopista cara a Barcelona se veu, veu des de la... Exacte. Està allà una estrella luminosa com la de Belén i va dir, Belén, Belén, vingueu tots. Aleshores ja sabeu, visita obligada. Pugueu, pugueu fer tot o poc o 3, 4 activitats, però anar però al Belén això no per l'amor de Déu, que no... O sea... I si tingueu xiquets, ja, que me, o sea, sí, és la millor forma d'educar-los de, en... Edu... Sí, educarlos y bueno, tampoco tampoc a, incentivar. <laughs> Pero ve, ahí van las nuestras mesuras y con fin de la semana que ve, no, Sí, fin de la semana que ve. Falábamos das playas, se ardía París con mano cine falábamos das casas de ceo e ventre deserto porque no centro de nos mesmos Bé, com cada setmana continuem amb Notilient i creiem que aquest, bueno, esperem que aquest programa vos, vos hagi agradat i res més, per la setmana que ve esperem que continueu escoltant-nos. Moltes gràcies i a gaudir, i a gaudir de la ràdio. A one, two, three, pa, pa, pa, pa, pa, pa. com em mirares, com demanant-me perdó per les voreres i les cases. I és que està trencant-me el cor, vore com tu m'hi a poc a poc. València, eres una puta. I ara ja és com abans quan m'abraçaes i m'engrunçaes. Estan deixant-te sense orgull, tractant d'europeïtzar-te. Vull tornar a fer-te l'amor amb sandàlies i sense tacons. València, eres una puta. Everybody! València! València! es una puta. Mucho y vamos a carrer i no et reconeixia. Tens el cor de formigó, he plorat fins que s'ha fet de dia. I demà mataré alguns dels teus proxenetes i els altres se n'aniran corrent. I València, eu celebraré, eu celebraré. eu celebrarei, eu celebrarei, eu celebrarei. Eh, moltes gràcies als <laughs> tres i res, Ara, anem... digues de qui és aquesta cançó. De Senior i el cor brutal, que va estar així la setmana passada. Aguarda, que cabró. Va ah. tocar... Ah, <laughs> no, va tocar una altra. Mira, veus? <laughs> I bé, molta sort per tenir, no? Sort per què? Perquè, no sé, quan... Que anarem a jugar un partit. Eh, eh, mi... Si va més gent, millor, no? No, però els artistes diu molta merda. Molta, Molta merda. Molta merda. En quantitats industrials. <laughs> para, para. Que poden passes. <laughs> No molt vulguis tant. Bé, i... Res, que, que sapigueu que sempre tindreu així un huequet per vindre a tocar. Ah, molt bien. No, si voleu vindre, si voleu repetir. Home, que és, no? Perfecte, en casa ja no en diuen. Dándose na minha casa Sigue sendo tan tan triste como a que comprender Lasciamo contarci mia historia de bailarinos, meus vestidos de princesa. Su cuerpo es embestido.